91.4 de l'FM. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 260 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. Arranca el pim-pam-pum en una edició ben rodoneta com aquesta 260 que arriba avui en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, des dels estudis de Radio Trama, com sempre ben rodejats de, i rodejades d'amics i amigues i com sempre presentarem a la gent que ens acompanya avui en aquesta edició 260, el primer que, que presentarem, el que no pot faltar mai, el que fa que això funcioni de manera excel·lent, el que fa que tinguem directe i que tinguem tot el que tenim, és el mestre Tecles, és el nostre reverendo Tecles. Què dius, bonic? Què passa, família? Doncs pues què, avui, avui ens falta l'Eric, però som un munt de gent, eh, aquí a la sí, sala. Sí, sí. Es nota que hem començat un any nou amb forces renovades, amb moltes ganes i amb molta il·lusió. I tant. I avui farem un programa on segur. Sí, la veritat és que l'edició 259 va ser superxula, va ser un retrobament després de festes de nadalenques i així va, va quedar ben, ben rodoneta. Uh, també a la, a la seva banda, a la banda de, del, del Ricky, el que no pot faltar mai, el que ve directe des de Barberà, el que porta els temes zarranganos més suculents, el que fa que tot, tot un tolli, és el mestre Manolo, que dius, bonic. Què passa, penya? Molt bé, avui he arribat una miqueta tard, però bé, eh, la veritat és que no vinc de, de Barberà, <laughs> vinc de... fa uns dies que no vinc d'allà, tu pots dir el que vulguis, bé, però no vinc d'allà. Soc de Barberà i ho seré tota la vida, però, però no vinc d'allà, vinc de, de més lluny. Uh, Ves i... un atasc. Sí, sí, sí, d'una task. I res, avui com... Mental. <laughs> una task mental, sí. <laughs> I res, això com deia, avui una miqueta em falta, em falta mig braç, o si tinc... Bueno, mig no, mig no. Hòstia, o si tenia Vienes dos, magullau, ara eh? tinc un. Vinc magullat perquè m'han operat. Uh, després donarem un número de compte per si em voleu fer un, un, un ingrés per les despeses de, de l'operació perquè ha sigut a, a, a Massachusetts i llavors ha costat diversos milions d'euros, llavors això, <laughs> després farem això. Grande Manolaco. I sí, ho deia, ho deia molt bé, que estem molt ben acompanyades aquí al Pim Pam Pum, perquè també tenim la Bea, tenim la Lola i també tenim el mestre Pollastre. Què tal, Ué. penya, com esteu? Ué. Bé, moltes ganes, moltes sí, ganes de, de fotre-li molta canya. Per aquelles que no sabeu, som un espai de música que estem sonant a, a Radio Terra, a Radio Pinsania, a Radio Activa i a Radio Trama i que fa 260 programes que ens agrada remenar en el món musical de la música reivindicativa, combativa i alternativa amb estils diversos i, i temàtiques polítiques i socials. Ara ja ho sabeu, comença això de seguida, em sembla que, sóc jo el primer cobra Comences foc. tu, no? Vinga, sí. va. Mira, ho porto al Sidral Brass Band, aquesta banda de Sant Quintí de Mediona, amb el... són un munt de gent, ja veureu, em costarà la vida. El faran el Sergi, el Roger a la percussió, el Nico i els dos Jaumes a les trompetes, el Joan, el Pere als trombons, el Roger, l'Albert, el Pau i l'Adri eh, als saxos, l'Oriol a la guitarra, l'Ester a la tuba i el Joan com a showman i a més a més, a més a més, en aquesta ocasió porto un tema zarrangano que el fan amb les amb la Sound Six, que és una banda de vocalistes que va sortir no fa molt arran d'un programa de, de televisió, i porto un, una cançó nova que, que no fa pas gaire que ha sortit, que es diu Red Red Wine on Stage. Tema no?, per començar. Come on, come on, turn the radio you, baby. I met a boy last week trying to run that game. Made it sound so sweet when he said my name. I said, Boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sex? I met a boy last night buying up the bar. Said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, Boy, stop, run it back. You can drive all night, but can you play the sex? Baby, baby, I've been waiting for the one to. Play can get it if you got the thing I, I need to stay up, brother, with the James Brown song. The type of red hot love that got me freezing cold. Say you can go all night the way you lay that track. But if you wanna hear me say, you better play that sax. Give it to me. música de la bona aquí per començar el pim-pam-pum. Primera bala tirada, seguim amb més música. Ara és el torn del Ricky, Ricky. que obrirà foc. Amb què, eh. amb, què, amb què comences avui, bonic? Bueno, jo també començaré suavet, com tu. No tant com tu, perquè tot i que porto una veu femenina molt maca, li fot una mica més de... Més xixilla. De xixilla. És la Lua. Lua Pua, també sí. no sé, Sí. A les xarxes, almenys. Que d'aquest últim disc que va treure, he triat un tema que l'acompanya eh, Librando el Corazón, un altre cantautor. Ah, que... Un altre clàssic d'aquí. Sí. I conjuntament han fet aquest tema que es diu Reventaron la pinyata i a veure què us sembla. Mm. decadencia se pasó, donde para la risa que el Estado te quitó, y entre tanto registro en mis tripas y en tu hueso, dimos paso a desalojar nuestro interior. En estas calles vacías ya no queda sino muerte. dura, nunca fue lo suficiente. Vamos con la locura a ver si nos va mejor. A ver si nos va mejor. Necesitan enemigos para mostrarse protectores sientan protegidos los que creen en sus poderes, que se extienda este mensaje y que cale, y las que no estén con ellos pasan a ser radicales, y no van a temblar, pausar la tortura o las cárceles, porque eso aquí es tradición, pero en los medios no sale. Es difícil digerir los golpes del sistema cuando notas el ostión que te pega al corazón cuando te llaman para decirte que han detenido a un colega. El miedo como arma les funciona pero aún quedan muchas personas a las que el miedo no les hace abandonar. Contra sus mordazas solo nos queda luchar, contra sus mordazas solo nos queda luchar. bona, ben bona, ben bona. Suaveta per començar també, però home, amb, aquests dos cracs a les veus... Pues... Liberando el corazón i lo apua. Déu-n'hi-do. Sí, no, sí. Déu-n'hi-do. Déu Déu, jo he de dir que em pensava que avui portaries una altra cosa que ha sortit fa poquet, que no sé si t'has enterat, que és el nou disc del Quique Tormenta. Ah, no, és que he estat molt liat. Pues... no, no pues ha tret un... No sé si encara no l'ha tret i el treu ara a principis de febrer i està fent uns avançaments, ah, però jo ja pues... tinc alguna allà guardada. Eh, cagón de nada, se m'han eh? adelantat. el <laughs> vuelo, clar que sí. Precisament és el Manolo, em sembla ara el que, el que també obrirà foc. Seguim en aquesta primera rondeta. Doncs sí, mira, abans no ho hem comentat, però la Bea m'ho deia aquí així com de donant-me cops de, de colze, que avui ha començat el judici del, del cas Bemba. Després, sí. de, després de 14 anys, eh, per fi per fi comença, no? per fi ha sortit alguna cosa. Vergonya, cavallers, no, vergonya. No sé si heu estat aquest matí al, alguna per allà o, o què onda, no sabem com ha anat. Esperem que quedi en re aquesta basura de, de, de muntatge. Sí, exactament. Una segona Crec que han, han de tornar-hi, però, però encara no se sap. Bueno. Doncs això també m ha, m ha, moltes vegades diem coses de repressió i així, també eh, ens agrada celebrar quan passen coses bones. Una de les coses bones que ha passat aquesta setmana és que ha sortit que, que cancelen el projecte de, del mega aeroport de, de Notre Dame des Lans i, i amb la qual cosa la lluita de la, de la, de, de la SAT eh, pues, <laughs> la veritat que, que ha valgut molt la pena eh, hi ha tot un territori autogestionat brutal i per això us porto un tema d'una penya que es diu Brava eh, que és del seu primer EP que es diu Gaia Akbar i és un tema dedicat a la, a la lluita de, de l'Assad per totes elles des d'aquí uh, bueno, una forta abraçada perquè per una vegada i per moltes més uh, hem guanyat Et ce qui me navre, moi, c'est qu'on organise aujourd'hui, je pense notamment à ces jeunes qui peuvent avoir un idéal, et, tout le monde en a, on en a eu aussi quand on était jeune. Je ne voudrais pas que ces actions se transforment demain en une forme de djihadisme vert. On défendra nos terres, nos forêts, nos rivières afin qu'elles prolifèrent. On fera face aux violences policières anti-autoritaires. On a choisi d'être solidaire. La politique, c'est cette maudite logique de profit mortifère. D'ordinaire, l'humain s'y enterre. Selon les pronostics, nos grosses villes ont 4 jours d'autonomie alimentaire réalisée. Qu'on est dépendant du pétrole. Si les ressources s'écroulent, elles s'écrouleront avec l'humanité. On pense à relocaliser, à jardiner nos qualités, à se radicaliser, admirer le capital. Pour lui c'est un festin, il investit dans le béton qui ne fait qu'infester Des terres et qui s'étend largement. Ainsi tous les 7 ans l'équivalent d'un département disparaît sous des parkings, des voies ferrées, des center et des aéroports. Mais un espoir est né. Autour des marécages, vont les barricades et que l'État dégage car la ZAD vivra. Ces sales parle de djihadisme vert, on dilapide vos machines de guerre. Kaya que les machines, les djihadistes verts sont là L'industrie assassine, en verts sont là Kaya Wakbar, hors des sondes et des radars En transition car votre monde est un Pendant que les machines, les djihadistes verts sont là L'industrie assassine, en renvers sont là Kaya Wakbar, hors des sondes et des radars En transition car votre monde est Je un freestyle en zone humide, à la gloire des marécages À la faune et à la flore de nos vies, que c'est barricage Résistance et sabotage, des maquis au bocage Vos belles cages de béton nous tiennent toujours en otage. Moi j'ai grandi en zone urbaine et mes poumons sont pleins de crasse. Je ne respire plus que vos excès, citadins de masse. Et à la place de vos parcs éco-responsables que l'on brûlera, on mettra quelque chose de plus indispensable. Nature sauvage, irrégulière, irrégulable. Loin de la croissance verte et de votre développement durable. C'est du rap décroissant, un hymne pour la jungle. Pour les frères du testé et pour les frères d'Agen. Kaya c'est clair et sans concession, c'est sur le bûcher qu'on réglera tous nos contentieux. Précis et conscience que le système met la pression. Normal que toutes les âges soient si précieux. que les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kayawak part hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Plan les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Sky à Dans des sondes et des radars En transition car votre monde est un canard Sous le bois du ciment, on atteint la hache de raison. Nos vies asphyxiées sous une plaque de béton, éclairées au néon. Nos rêves ont l'air sales quand on ne les trouve pas dans les rayons d'un centre commercial. Leur ciel abrite un système violent et leur kérosène carbonise mon cerveau. Leur valeur de la République ou intérêt privé, vu qu'ils ne font que réprimer au nom de l'intérêt public. Les dernières pelouses sont entre des poteaux de foot. Le monde entier comme une immense dont d'autoroute. Coûte que coûte, anticapitaliste et décroissant, vent le vent et bien démocratie.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 dedicada a l'assat. La, no havia ni comentat que el grup era francès ni que era un hip-hop drum and bass, però ja em sembla que, que ha quedat però prou clar. Però clar, no? i tant. Ben guapa, eh? Ben guapa la proposta Manolo, per començar, ben tirada. El Manolo sempre pujat un, un esglaó més, per això sempre l'ordre acaba pràcticament amb ell. I <laughs> esto assassin. Mira, us porto una segona, una segona bala, que és, és una cançó que ha sortit avui. Ahí, al vuelo eh. també, l'hem pillat al vuelo. Ai, ai. Gentilesa del, del Soto, són els Pirates Son Sistema, aquest, aquest mític grup de, de Riggy, ska i dancehall i drums, drum and bass dels Països Catalans, format al, al 2001, amb el Soto, el Pep i el Sergi. És un temazo del videolíric que, que ha sortit avui mateix, com dèiem, és un avançament del que serà el seu, el seu nou CD, eh, que sortirà cap al febrer, i és un CD i una cançó que porta com a títol Remena. <laughs> La pirata ja és aquí. originals virats a un sistema aquí, provocant de mala manera passa tu bé, mou el cos, sent tu mateix, surt del cau, la ment al cor, deixant-hi la pell. Siga una nina, nana, nina, no, nena, de ball, la cadera t'ha de deixar anar, és sensacional. Vinga, nens i nenes, sigueu dolents i dolentes, Ballaruca de la bona, amb la pirata Son Sistema, aquí estem, clar que sí, el pim-pam-pum, una miqueta millor. Ara, després d'aquesta ballaruca, cosa s'ha ha semblat, família? Bé, home, bueno, eh, eh, sí. <laughs> Què t'ha semblat, Ricky, eh? <laughs> a mi m'encanten. <laughs> Ets un cabron, Ricky. Bueno, aquesta penya està a punt de treure un disc, no? Perquè això és un, és, és un avançament... Sí, és un avançament, sortirà cap al febrer. Encara no hi han dates del tot concretades, sé que el 8 de febrer arribarà en, en format... Eh, en format guap per la gent que, que el compri de, de preestrena, sí. per dir-ho d'alguna manera, però quan surt a la llum el dia que estarà a les botigues no, no, se, no se sap encara. Uh mhm. -huh. però bueno, no, no queda gaire, segur que pel febrer ahir, ahir ho tindrem. Moltes ganes, moltes ganes d'escoltar de, aquest, aquest nou treball de la Pirata. Més música combativa. Uh, ara és el torn del Després Ricky, de la Pirata m'ho has ficat difícil, eh, Isma? Sí, eh? Tu també sí. portes ahí música combativa amb lletres punyents, eh, cabron? Sí. <laughs> bastant, a veure, a veure, ara tu què... Bastant, bastant. I també són bastant còmics aquesta penya. Són els FRAC, la Fundació de Raperos Atípicos de Cádiz. Sí! I he triat un tema que podria anar dedicat als de Ciutadans, però no és així. No va més per la banda aquesta de la Rosa Díaz i companyia. Li dediquem de... al Marxo, potser. Home, el, el fascista que és... jo crec que es mereix com a mínim aquesta cançó. ah, <laughs> Marxo. Me <laughs> Bueno, el tema es diu Unió en Progreso i Dancehall. Clar que sí. Somos la Magenta Crew. Vida al sol, Julio en progreso, vida al sol, Julio en progreso progreso, vida al sol, unión progreso, tal sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, tal sol. No somos de izquierda ni de derecha, mi frapa que saca se acaba el vestuario, nos juntamos con fachas pero no son de derecha, no somos de izquierda ni de derecha, mi frapa que saca se acaba el vestuario, nos juntamos con fachas pero no son de derecha, no tiran 15 en el carajo para los votos, o carajo de la rosa y su voto verdadera alternativa progresista española. Tony Cantó, que me de Coca-Cola. Somos laicos, españoles y europeos. Que si le quita el euro queda un sonido muy feo. No economía nada y no digo de naciones. Vamos a viajar autodeterminaciones. Se abre la abanico de opciones hay caño. No nos conformamos con la Europa de este año. No somos oportunistas, solo pensamos en ti. Por eso queremos decidir desde Madrid. Nuestra Rosa más de los fuiste desde chiquilla. Y ahora te sigue hasta un Que antes era falla, pero ahora es el centro. Del centro de espejo, volcamiento. Unión Progreso, vida al sol. Unión Progreso, vida al sol. Unión Progreso, vida al sol. Unión Progreso, vida al sol. Unión Progreso, vida al sol. Unión Progreso, vida al sol. Unión Progreso, vida al sol. Unión Progreso, vida al sol. No somos de izquierda ni de derecha. Una vaca con techo, sacamos el vestuario. Se mega flecha. Nos juntamos con fallas, pero no son de derecha. No somos de izquierda ni de derecha. Una vaca con techo, sacamos el vestuario pero no Álvaro Pombo como un saco hombro. Pesa mucho porque está todo corvo. Dosis mi hueda, hay que aprovechar. Se acerca las elecciones, buena fecha para pescar. No somos Romeo, no somos ni ruleta, ni ni pescado, leemos la gaceta. Somos los de todo lo malo aquí, es eh, jeta. El centro nacional con un mazo de jeta. Listas abiertas, pero siempre gana ella. Tú no te quejes o te metes una querella. Nuestra ideología es como una paella. Todo lo que le eche le va bien, está estupenda. Fuera del guay, Fernando Sabater. Esto parece el dorado amanecer. Muy preocupado por el riego de la prima, primo de Rivera, nos la pone dura. Julio en progreso, vida al sol. Julio en progreso, vida al sol. Julio en progreso, vida al sol. Julio en progreso, al sol progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Unión, progreso, vida al sol. Somos la unión del populismo y de la odia. La izquierda por derecho nos da un poco de alergia. Nuestras falacias provocan aerofagia. De tu cerebro succionamos la sustancia. Somos de izquierda Un de derecha. Un libro Se acabó el lectura Nos juntamos con fachas, pero no son de derecha. Unión, progreso, vida al Unión, progreso, al sol. City. en Para follar hay que encontrarse en la misma casa o en la misma habitación. Si nos encontráramos en la misma institución, follaríamos. En algunos asuntos y en otros no. igual había momentos en los que uno quería y el otro no quería, o no estábamos de acuerdo en las condiciones. Follaríamos. Tremenda, ¿no? <laughs> Espectacular. Tenen algunes cançons que sé, ni fu ni fa, però tenen alguns autèntics temazos. Sí. Com aquella que recordàvem abans fora de micros, la de... La de que vuelva la URSS. Que vuelva la URSS. Aquella és molt gran. Que ens la va ah. fer conèixer el Marxo, sí. justament. Tremenda. A mi, tremenda, a, a mi aquesta m'ha encantat, m'ha deixat boca badat i, i està bornit. <laughs> molt bé, molt bona. I, I ara bueno, que no hi ha l'Eric... Cap però... on anem? Exactament, no tenim l'Eric, però cap on anem? Però farem una petita introducció als llibres combatius. Le burro, le resultados del fútbol y no sirva para hacerse bajas. Le burro, le burro, le burro, le. Les vagues generals no són el que solien ser quan la, quan les mineres de Fígols el 18 de gener de 1932 decideixen començar la vaga, no és per una millora salarial. En convicció i entusiasme proclamen el comunisme llibertari, segures que són les primeres d'una revolta global, la bandera negra i gran i grana, perdó, eh, uneja a Sant Corneli no tant per uns, eh, per uns ideals teòrics, sinó per estar tipes de morir treballant, a les mines i a la fàbrica, per desitjar un món sense jerarquies, on gaudir conjuntament dels fruits del treball i així ho, ho, ho van fer. Des de les mines de Cercs i la fàbrica de la colònia de Sant Corneli, la primera a aturar les màquines, la revolta s'escampa per la conca de l'Alt Llobregat, Berga, Gironella, Puigreig, eh, Cardona, Súria, Sant Padó, Sallent, a Barcelona, però s'havia decidit que no era un bon moment per, per fer vaga. Així, homes i dones que portaven dies autoorganitzant-se per un món nou van haver de triar entre l'exili o la repressió republicana, que va instal·lar l'exèrcit a Manresa i va anar apagant els, els focs un a un. Aquesta experiència revolucionària, curta i sense el seguiment esperat, ens ensenya que des de l'espontaneïtat i l'esperança tot es pot. Això que us deia és un relat que... Bueno, un petit relat de, perquè fa 86 anys de la, de la revolta de Fígols, un dels primers precedents de, de lo que va ser després la, la revolució eh, llibertària aquí a, a Catalunya i això, o sigui, com que era una efemèride i avui no teníem l'Eric, eh, pues tenia ganes, a més que coincidia avui, cada any ho dic, però avui justament eh, És avui, eh? ha coincidit. A més, a, a la directa han fet un article que es diu La revolta de Fígols, 5 dies de comunisme llibertari. És un article que es, està prou bé i aquí també citen un, un llibre que són les memòries del Pedro Peralta eh, García, que és un dels que va estar allà a, la, a les revoltes, que es diu Les mines de Fígols, una història de la revolució social i que ha estat editat ara el 2018 pel Centre d'Estudis Llibertaris eh, Federica Montseny i que, que us recomano buscar. També fa un temps l'Eric va, va presentar un llibre que és una obra de teatre que, que van fer per allà, per allà dalt i hi ha un llibre de l'obra i així i, i això us recomano aquest article i Lluita i revolta a la Catalunya central, històrica. Sí, sí, jo crec que és important, que I, és, un, és i... un fet històric que, que tampoc igual la gent no, no acostuma a parlar tant i així, i jo trobo que és un precedent prou, prou important. I la referència literària que ens has portat, d'on has treta? Eh? Jo us he portat un article, que, bueno, un petit relat que es va fer a l'agenda Paracuina Pensa de l'any 2016, en la que hi havia diferents relats de, de, bueno, de moments d'autonomia de, de la història, i us porto aquest en concret eh, bueno, dir això que, que els van matxacar o sigui, van, van, van fer vaixells i van exiliar o sigui, 104 anarquistes van ser deportades a, a un vaixell, al vaixell que es deia Buenos Aires, a, fins a Guinea eh, Equatorial, i, i, bueno, i així, així anava una mica la, la república, no? també. I res, dit això, jo... Què ens no, Normalment portem un tema que té relació amb això, la veritat és que mm, <laughs> el que jo porto no té gaire relació, Uh, Espectacular, deixem que et digui l'efemèride que ens has portat, eh? Jo crec que està Tenia, guai, sí, no? Sí, Com sí, anar ben, recordant... molt ben trobada. No? Uh, molt ah, interessant. Sí. sí. I mira, us porto, no sé si us, ho heu anat seguint, però hi ha un, hi ha un PD de, de, de Gandia que es diu es diu uh, Martín Plan B, no sé si el, si el coneixeu. El Plan B, em el sona... Plan B que hagi vingut en alguna ocasió com a, com a col·laboració. Sí. O com a productor, també pot ser que faci sí, de productor. Sí, sí, sí, sí. sí. Que... Fa, de, fa de productor. Doncs pues bé, ha, ha tret un, bueno, una sèrie de, de, de, de cançons que es diu Plan B and Friends, que surt ell, ell punxant i llavors... És DJ, no? Sí, i llavors eh, hi ha, no, no, no sé quantes cançons hi ha, però hi ha cançons de, amb els auxili, amb a, las que os porto yo que es amb, los chicos del maíz y al Pancho de, del zoo, am la raíz bueno, amb, amb, vario, amb varias máquinas ah, tema en cuestión que os porto uh, es diu oh, oh, oh, El ritmo es pur, a ah, Mejías, de los chicos del maíz y al Pancho de, del A buen ritmo A buen ritmo ¿Eh, ¿Qué pasa? En 2010, Benetúser, Gandía, Plan B está en el beat, pura y pasión. Hacia Magnao, Antoni Mejías, Mancel en el aire subir tu libido, admítelo Este pibe hace íntimo y auténtico Entre tanto plástico, entre tanto excéntrico Con menos alma chico, con puto desértico Si pillo el micro no me tose cualquiera dar mejor espera, hallarme aunque me muera Valguera Quieren frenar que llega la y vean Que este fiera golea, que se con la escuela y vuelan Si Sílabas libres en tus altavoces Ante ritmos veloces, normal que sollozes Pero esto los cogen, a afilan y entonces No vas a olvidar nunca sus nombres y cocen Esto es MC y Martín Si yo lanzo skills, guardo tu cadáver en mi jardín Justo al ladito de limón pero y quiero la victoria y la quiero sin peros que persigan a raperos embusteros que vacilan de acumular dinero la mamá todavía hace la cama y el puchero quiero versos sinceros y placenteros que en ceros pongan en celo quiero ver los brazos levantados esto no es un atraco es un puto golpe de estado loco que va a reventarme el cap de ese meneo ni de buen salva deixa'm ballar dormir en demás Su hambre es que Cristian Ballardo ridem demà El ritme jubilanim. Tenim un pla, plantar-nos al teu cervell de matina, muntar-te una nit de traca, no n'hi ha quatre bandits més idonis va invocar a Zeus i traure foc dels bolis per una volta sense discursos. Avui la proclama diu fins a esgotar-vos. El menú és barat, la taula està la l'àpat és copiós, no te l'acabaràs. Ritmes intensos, baixos grossos, flows immensos, per a respiadosos. Amb la voluntat de fer-ho gran, de fer-ho bo, anem a sacsar-te el cos, plats i agulles, cançons velles, MCs firmant esqueles, un tremolar que et colpeja les orelles, malabarisme, shameless, shameless. Quan pensaves que lo cas de la nit arribava a creuar tu llam quan imaginaves que la droga et baixava d'un colp t'ha tornat a pujar i ara el beat és l'amo de les ànimes ara sentiu la litúrgia del sampler plan B comença la sessió a la va acordeu se el cinturó loco que va reventar-me el cap de ser meneo ni Déu ens salva deixa'm ballar dormirem demà su plaer Guarda. Yo, yo, yo, yo, yo! Ahí va. Uh, perdó perquè he dit que era el Pancho, però de fet és el Pancho i l'altre de, del so, que no sé si algú sap com es diu. No. Uh, ara, mateix no. La, ara les, mateix... les nostres disculpes des del Pim Pam Pum per no saber com es diu aquest bueno, noi. Però això és el Pim Pam Pum, bueno, eh? Això passa, no passa sí. res. Vull dir, l'altre... Pues, no, no passa res. No això. passa, uh, no passa niente. El So i el Toni Mejías de Los Chicos del Maíz. Plan B, molt recomanable que escolteu els altres temes perquè hi ha, hi ha grandes allà. Eh? És, un, és un DJ de referència, de fet, el sí, Plan sí. B. És un maquinote. Molt bé, molt bona música. De moment aquesta edició fa molta patxoca. Arriben a arribem ara a la, a la tercera a ronda. A la tercera ja? Comença portes, la tercera, Isma? arribem encara no a la, a la meitat, però gairebé. Ni puja ni baixa, eh, bé, però, però, però bé. Són els Badabó, aquest grup de música combativa de València, format el 2014 per l'Àlvaro al teclat, l'Agustí a la percussió i a les veus, el Víctor i el Raül a les guitarres, el Toni al baix, el Carlos a la bateria, el Dani i el Pau a les veus i el Carles com a DJ. Són també un munt de gent, és un temazo des del seu e LP del 2016 Actitud i que porta com a títol Se'ns fa de dia. que el mix de la pena. hace dirección, improvisan el destino, le pletòric que un xiquet de rap. entre estos beats, envoltado en los nous y veis a mix. a una ciudad que ya salsa de No sé cómo, te fem, altre cop se'ns fa de dia, elegant el un que camina. el temps ens hem en experts en fer que es surten a la nit no li rencor, que es la culpable de estimarse tan por. No a saber què de más, tan sols sentarme me en el que duc a la mà. No saber què pasará soy un sonar Se faller i eye They got y de inocencia de aquel hombre que solitario va a buscar conversa oportunismes de la vida forma convivència Escoltar contar històries d'actors de vida perversa a i cantat per amistat o coincidència brindant en altres llengües ignorant la procedència trist acomiadar-se toca tornar a València dirigents per la convivència no sé com ho fem altre cop se'ns fa de dia arreglant el món dibuixant un somni que caminar no som per tota tu tampoc la de Se'ns fa de dia o no, però amb molta actitud des d'aquí, des del pim-pam-pum. déu nhi pinta, pinta bé, no? El, el, és, és un adelanto, no? Un no, avançament no, no, o aquest, no, aquest, era el, aquest és ja del... Aquest és anterior, aquest ah, és vale. l'actitud del 2016, però vale. sí que fora micro parlàvem, Manolo, sí que, que estan a punt, no?, aquesta gent. Sí, o sigui, de fet és que és això, jo ha, ha sigut començar l'any i començar a veure avançaments de grups que ara a principis de febrer ens a començaran a caure els CPs i aquests són uns, els, eh, els, els Badabó, que a més feia catxo que no, que no sonaven per aquí sí. al pim-pam-pum, no? Sí, la veritat mm -hmm. és que els havien portat alguna vegada, però no, no moltes, i, i aquesta se'ns fa de dia. Feia molt temps que la tenia ahir a la recàmera i aprofitant això, que també és veritat que estan a punt de treure el nou CD, doncs eh, he volgut, he volgut portar-la. Molt bé. Molt bé. Així ha començat aquesta tercera ronda. Seguim en aquesta edició 260 del Pim Pam Pum, a l'estor del mestre Tecles, que tiraron un altre tema zarrangano dels seus. Sí, dels meus o dels nostres, perquè Ah, és la... És aquella, és aquella. <laughs> Però passau, eh? Estem parlant de La Perrera, aquest col·lectiu musical enfocat al hip-hop, però que toca també té influències del soul, de funky, de reggae. Sí. I, bueno, és el... Almenys jo els he conegut per aquesta cançó que és titulada com la primera cançó sobre el referèndum. Hem portat diverses <laughs> coses eh, de la Perrera. Vam portar el, el Perro Loco, diria, i també vam portar el gos de l'Uri amb el Marc Palli, un parell de ah. la Perrera. De, de fet, va ser gent de la Perrera que es va posar en contacte i que em, va, em van passar aquest tema, que jo ja, de fet ja l'havia escoltat i em sembla brutal. I bueno, digues, digues. No, res, eh, jo també aquest tema l'havia escoltat ja fa temps que va sortir això, no? Ja fa un, unes setmanes, sí, no? Això. Sí, sí, sí. Jo l'havia escoltat i, però clar, en aquella època no feien programa perquè era totes les vacances aquelles. I l'altre dia el vaig veure que el compartien, no sé si al Facebook o no, a, on era que el compartia algú i vaig dir, hòstia, no, és que això no ha sonat. I és bo, eh? I és bona, és bona. A veure què us sembla. De l'1 d'octubre. De l'1 d'octubre. Propia de Sí. Y decirle a Juanma que el catalán no es un idioma, es un dialecto, cultura general. Somos igual de malos tratando a los talibanes que a los catalibanes. ¿En qué clase de basura se ha convertido esa sociedad? Lo que debía haber estado rodeado es por una compañía de carros de combate. Salgan ustedes inmediatamente de ahí porque vamos a abordar el parador. Han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado. aquells que no estem sols sota els cops i el cos blau. Al règim del 78 li fem un knockout. Qui cau s'aixeca com Carlos Fonseca i tanca el trau. Som les àvies ferides, som les manis on hi ha pau. Tot això és un cacau, seguim fent sarau. L'1 d'octubre defensem escoles com formigues al cau. Poder popular infinit contra l'elit dels palaus. Carmen la mela, de la justícia robarem les claus. arme d'autare, però és com un mințile goale, cu un simplu gând în cap, fără sens și nici valoare. Să ascunde sub o mască, fiindcă e rușine mare, fiind potriva la popor ori chiar în ziua de votare Nu știm să vorbim, mai să scoatem armamentul Să acuzăm de desonoare, să arăstăm tot guvernul Un sistem democratic fără drept de exprimare Unde garda bate lume chiar în ziua de votare Plouen hòsties com pas al polidugues mas La gent només volia votar per i clar que està passant Ara però ja està, hem fet una passa endavant No volem conciliació, ara fotem el camp Militants i militant arredi pel conflicte No acatem a cap virrei que imposin a medites Tic-tac compte enrere i ara sí Visca la república i que follin el puto sincer Gritam os jovens sangram idosos A força de um povo unido é mais forte que toda essa corda De gente piedosa que caminha na corda Tenho perguntas mas não tenho resposta Aplico 5-5, estoura a ditadura Controle a imprensa e proíbam suas culturas De novo renovam os velhos atos de Franco Nesse novo capítulo de Game of Thrones do Mediterrani Vida jove vola pel carrer, s'escola es fundins al merder En Carles parla del procés que el Jordi tornin del segre carrers, la gent fa càntics, els bombers, els polis van perdre els papers, aquest tracte també ho prova, dones portes ens en falten més. Els tingrans traieu els calés, tingueu-los a un banquet, dic, ostres, aquells del pressing cupes caguen en l'e entre els postres, gràcies als vots del no i solidàries mostres, per mi els Mossos mai seran dels nostres. Espanyoles, Franco. les dents trencades, el fum de les flames infames cremant contenidors. Tenim Soraya raptada, ara et recorda el pare canta o dispara. Vers a vers els segadors, mori el Borbó, canviarem somriures d'odi. Revolució, per mi un mosso sempre és un poli. Rebel·lió, ha, huh. bombes són boom antifeixistes, força, ràbia i no pietat. Batu indarrak, bete din beharrak, ez gaitu kikindu komeatxu militarrak, represore mamutzarrak, kanpora guardia zibilak eta nazionalak, dun bidea Herri katalanen aurka frankoren legea Diktadore bat indena lasai bere oean. Gaur egun jarraitzen dut Semean semea Los gossos del fascismo trepitgen les urnes Franco está en la casa y no te viene a hacer preguntas. La iaia tremola, es mossega les ungles Plora per si et volen la que vola com el noi del sucre Són els drets violats, no una bandera Són polítics empresonats en democràcies de mantega El convergent és PDK, el germà gran la trampa Dui 155 és 1984 No diré mai que això no m'interessa Però la veritat no em ve de gust predicar igual que el ramat Corre ara que tens pressa. Sembrem odi com qui sembra blat, juguem el joc imposat, que no dec res al César. Crec que la idea dominant és de la classe dominant. Es va obrint pas i enrica qualsevol bandera crema si pertany a algun estat. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. Fem cosetes. Fem, fem coseta. alguna coseta de tant. Vergonya. Vergonya, déu nhi el temazo de la Perrera amb, amb euskera, amb català, amb castellà, déu nhi Ole, tio. Sí, no, sí. Brutal. Té, té el videoclip també. Sí, el videoclip va ben, molt, molt la pena. Penso veuen com canten tot el rapper sí. aquests. Molt bé, força, força interessant el, el tema. De fet, em sembla que també és videolíric d'aquest, no? Que surt també la lletra, potser? Sí, surt la lletra en castellà, perquè com que hi ha euskera i hi ha català, doncs perquè se n'enteri tothom està tot en castellà. ¿En, Cristiano? En Cristiano. <laughs> bueno, més música combativa arribant al final d'aquesta tercera ronda. Ara és el Manolo que li fotrà molta canya. Doncs mira, sí, porto una cançó que també parla molt, molt de l'actualitat política d'ara mateix. A més, ha, ha sortit fa pues, un parell o tres de dies, aquesta mateixa setmana. És un tema dels Rayo Propaganda, aquesta banda formada Olé, pels... Han tornat, eh? Bueno, no diuen que han tornat, tampoc diuen que han marxat, a més ho, ho, ho diuen, eh, que, bueno, que ells ni marxen mai ni tornen mai, simplement estan. És un projecte que està... Van fent. Això, com deia, són Los Chicos del Maíz i Los Habeas Corpus i el tema en qüestió, que també és un líric vídeo d'aquests que <laughs> està ara bastant en, en, en boca de la gent que busquem música, sí. no? És el que fan els grups, no? Sí, o sigui, fiquen un vídeo i com que no d'això, pues, fiquen les lletres i bueno... I nosaltres ho pirategem. Sí, està bé. <laughs> sí, és, és així. Doncs això, el Radio Propaganda, el tema en qüestió es diu Mas Mierda. Everybody, come on, come on, come on. Everybody, body, body, body, come on. Everybody, come on, come on, come on. Everybody, body, body, body, come on. Kick, kick, kick, kick, kick it. Check this out. Kick, kick. su bandera del balcón, Puigdemont a prisión y Piqué fuera de la selección. No son patriotas, tan solo reaccionarios. Patriotas que imponen su cuerpo para parar un desahucio. Mercenarios, controlan los medios, defendiendo al empresario y enfrentando al pueblo. Y el enemigo está en un banco, Patricia Botín. El enemigo está en un barco del coyote y piolín. A resistir como Alfon, como Laura, como Alfredo, como Nahuel, como jóvenes de Alsaso. A por la causa y contra el terrorismo de Pablo Motos en y fomentando el machismo más periodismo te lo dicen y a ver si cuelas y tragas y lo toleras en lugar de cuestionar. Porque conoces a quien preside Venezuela y no tienes ni idea de quien preside Portugal. Vamos a ganar y a cortar la cabeza del zar y a quemar la sede del hogar social. Solo son nazis disfrazados de caridad y seguimos gritando. nunca más volverán Os lo aseguro, la banda del crimen talento puro Guitarras cianuro, volvimos y aplicaron el 155 Y tú cancelando bolos como pitingo yo, yo, las noticias. Yo es un parte de guerra. Más periodismo es Que no Ferreras. Que no te enteras. Bajita el odio contra Cataluña. Y te lo tragas sin pestañear. Y cuelgas la bandera. Y gritas a por ellos mientras te están robando. No eres español, eres españolito. Los de las porras nunca serán de mi bando. Decir que las estas de izquierdas sí que tiene delito. Oigo las penas, los gritos y pobres que trabajan. Y no escapan de la miseria. Y periodistas a sueldo del señorito, exceso de información, psicosis, histeria, no necesito. Tu odio, tus patrañas, los gobiernan alimañas mientras suena el despacito. España, capital Estambul, al fascismo se le combate como hizo el chaval del polo azul. Tienes tú ahí, hardcore y tatami, te puso música tu huelga, que solo en tu mani. Está trucado el fuego jóvenes de Alsasua llevan ya más prisión que Barrio Nuevo, Dios propaganda, termina y no tiene relevo. Nos vemos en los piquetes 2017, el año del volardo Las ojeras de Ferreras, el flequillo de Cristina Pardo Los medios son el medio de convertirte en eso que te Més música combativa, més, eh, més tercera ronda... No, tercera? Quarta, quarta. quarta, quarta ja. Estem, ja a la quarta. Ja fa baixada, pujada, fa de tot, eh? Ja? Fa de tot, fa, fa de tot. <laughs> Hem fet l'agenda ja, això ja... Això ja baixa, això ja baixa. <laughs> Va, jo per, estren per estrenar-me en aquesta quarta ronda el que us torno a portar són l'último que cierre. Ja us has portat la setmana passada, tu també ahí exprimiendo, eh? Bien. Ai, ai. Home, és que són un grup que m'agradi més o menys el, els discos actuals, el porto al cor de quan era més jovenet. L'último que cierra, presentant aquest disc El mutante del barrio chino, he triat un tema molt, molt, molt característic seu que es diu La noche, el dia, la droga i el sexo. <laughs> yeah. Xufala. se encontraron en un punto del que ya no se regresa. Se contaron mil desdichas, sin un llanto, solo risas. ellos bebían, ellos se hacían, vino otro día, luego otra noche, ellos seguían, ellos lo hacían. La noche, los Ellas seguían Ellas lo hacían último que cierra, ¿eh? que estrenan disc. Ja és la segona, no?, que sona del, del nou disc. Sí, just la setmana passada, ja fa temps, ja fa... però bueno, ha passat tot el Nadal i tal, uh mhm. -huh. ja fa un temps que va sortir el disc i fins ahir no van portar la primera i... ai, el eh, l'anterior programa. Sí. <laughs> És com, tenia un profe que <laughs> a la EGB que sempre passava el mateix, ell sempre deia demà. Demà em, em feu... I no era demà, demà, era, el dia que tocava la classe. Sí, sempre hi havia el cachondeo i ho havia de deixar clar. Que <laughs> jo quan dic demà vol dir el proper dia. Punto, ja, no? Ningú... Jo els he trobat una miqueta molt canviats amb respecte als inicis, aquesta cançó. L'altra de l'altre dia encara em va entrar potser una mica més. Mm. No? No sé. Sí, el so aquest és més característic de, de la nova etapa aquesta. Mm. Sí, sí, sens dubte. Però bueno, bueno és lo que hi ha. lo que sí, hay. Sí, no, no. El último que cierre, tiro fijo. Molt bé, seguim amb aquest pim-pam-pum, seguim amb aquesta edició 260, acaba d'arribar el mestre Palli. Bona nit a tothom i bona hora i a tot don. Què dius, bonic? Molt bé, i vosaltres? Bé, a gustament. Arribo, arribo tard, però veig que hi ha caliu ja, ja que esteu ben acompanyats. M'he creuat el pollastre pel camí, estava allà, l'he visto fuerte com el vinagre i encantat d'estar aquí amb vosaltres una nit més. Molt bé, doncs això que dèiem, és el torn del Manolo que tira una altra bala, ja no sabem ni quantes portem. Ara hi ha quatre, no? Sí. Bueno, us porto, mira, us porto un grup que no tinc gaire info, el més així que he aconseguit és que són de, de Seul, a Corea. Coreans, un, eh? Sí, eh, coreanes. És un grup de, de, de quatre dones que fan punk, Uh, no tinc gaire més info, només que es diuen Rule Destroyer i el tema en qüestió es diu Get Intention. no? Una miqueta així més... S'ha obert la veda. Eh, ah. aquestes eh, no he trobat gaire més temes que això, però... Déu-n'hi-do si apunten maneres. Déu-n'hi-do si apunten maneres. Sí, noi, sí, noi. Aquestes eren de Corea, eh? De Corea, sí, sí. Del sud. Curiosament. Uh, de Seul. Caos sí, i destrucció. De Caos i destrucció, sí. Déu-n'hi-do, déu nhi déu estan, enfadades, Estan enfadades allà baix. Sí, estaven prou mira... enfadades. Jo... Ah, ah, ah, ah, perdona que et digui, però hagués molat també que haguessin sigut de, de Corea del Nord. <laughs> Sí, bastant. M'hauria sorprès bastant més. <laughs> Això. Mira, jo te les intentaré veure, Manolo. Vinga. Porto... Bueno, és, és la primera vegada que venen. Em sembla que la teva també, no? Perquè jo sí, no les havia sí, sentida sí. mai. Era la primera vegada que venen, per tant, els hi donem la benvinguda a aquestes bandes noves. Jo també porto una banda nova que són les My of Face, és una banda de punk formada per les germanes Elliot, que venen de Hastings, al Regne Unit. Eh, són la Alison i l'Anna Elliot a la guitarra i a les veus, l'Avi Elliot a la bataca i l'Amy Elliot al baix i a les altres veus. M'ha fet molta gràcia que és una, és una banda de, de germanes que li foten una xitxa impressionant. Porto el, el segon, no, el tercer homònim de, de la tarda, homònimament parlant, és un e LP i un tema que porten com a títol Made in England i que vull dedicar molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, a la meva pollorita, que sempre li envio des d'aquí un petó oh. i, li, i li dedico una cançó. Clar que sí. Des del Made in England del 2016, enxufa-la! Enxufa-la! Face des del Regne Unit. Que us jo, crec, jo crec que, que, que les has vist prou bé, eh? Sí, no? déu nhi com sonava I eh? anaven, això. I anaven, eh? i anaven. Bones veus, bones guitarretes, la bataca ben posada. La veritat és que és un tema que em va recomanar l'Albert Gran, de Barberà, que és un... És, un, és una mina, no? És una mina, és un xaval que té una, bueno, un, una coneixença a nivell musical brutal i que, i que sempre fa molt bones aportacions aquí al programa i, i que dediquem a la Pollorita. Més música combativa, arribant a aquesta cinquena cinquena bala, molta, molta ràfaga ja, ara ja no són bales, són ràfagues autèntiques. I ara fareu uns frac. Uns frac? Sí. Com abans, que quan he portat el frac que sí. ho he ah. rebentat una ah, mica ah, vale, tot. Vale, vale pues faré un... Pensar, pues sí, ja, ja els has portat. Un altre? Aquí. No, no és un, un altre, altre, és eh, un altre, és un... però seria un, un homònim. Vale. <laughs> eh, Fer-se un frac, no? Fer-se un frac, Fer un frac, sí. vale. Festa'l. Porto els lendacaris muertos. Ah, Repeteixo ara, també... Ara ens entenem. Ara ens entenem, eh, que sí? D'aquest passat 2017, que van fer aquest disc Podran cortar la droga però no la primavera. <laughs> Gran títol. Gran títol. Sí, és que només amb els, amb els noms de les cançons ja, ja disfrutes, vull dir, no cal ni escoltar-lo el disco. és cert, és cert. Ja només rius per, per com es diu el, el CD, no? I, i el, el nom de la cançó que us porto pues no, no és menys, es diu Gore Eta. Molt bé. Gore Eta. Gore Eta, vinga. Desmembramiento de los miembros de los cuerpos de seguridad, piernas amputadas, caras desfiguradas. Miembramiento de los miembros y las miembros de los cuerpos sacados del gimnasio. Y gimnasia con esfuerzo y con fuerza. Atentados sin pies, atentados sin cabeza. Lucha armada. A mí me dan arcadas, a él le dan arcadas. Lucha armada. A mí me dan arcadas, a él le dan arcadas. Esto es pasar la fregona. Yeah! <laughs> Lendacaris Muertos que agafen una idea senzilla i fan una cançó amb el missatge concís i àcid. A vegades més inspirat, a vegades menys, però bueno, a mi aquesta m'ha fet gràcia. A mi aquesta m'ha enganxat parlant amb la gent i és, és el que passa. Aquí el pim-pam-pum... Bueno, ja ens ho reescoltarem a casa. I tant, i tant, i tant. Això és tal com raja, no hi ha guions, no hi ha res establert i et pilla com et pilla. Moltes, moltes bales ja tirades, molta ràfaga, moltes varades anem. No sabem allà on estigueu escoltant-nos què us què us està semblant perdó, aquesta edició 260, però aquí nosaltres ens, ens estem passant d'allò més bé. Doncs sí, em sembla que seguirem passant-nos-ho passant, molt bé. Uh, mirau, mirau. <laughs> Mireu, uh, jo us porto, bé, ja. us eh? porto una banda de, de Bilbao que fan crash punk. Són Bilbo? Els, sí, mira, de, de Bilbao. Podrien ser de, de Xile, de Mèxic, de, de Perú. No seria d'estranyar, però de tu. Són de, són de Bilbao i es diuen Asfixia i el tema que us porto es diu Felicitat comprimida. <laughs> bèstia parda. Per aquí també també se sap fer això que fan per allà per Amèrica Latina, no cal anar gaire lluny, que ho tenim aquí mateix a, a Bilbo, eh? Asfixia. M'has deixat boca badat, tio. Brutal, brutalíssim. Reventant les ciments de Can Capablanca, reventant els estudis de Radiotrama. Doncs sí, això com et deia és eh, gentilesa de la web aquesta Gritando Caos, que porto uns dies comentant-vos, que és una mina, pues aquí han sortit déu nhi asfíxia des de Bilbao. Espectacular el tema Zarrangano que s'ha tirat, el, el, mestre, el mestre Manolaco, traient-se de la xistera, i això no s'atura, això, això no s'atura. No però no. ja no queda gaire. Eh, ja Exactament, no queda... això no s'atura, però ja tirem l'última bala, és la meva darrera cançó d'aquesta edició 260, és un tema zarrangano, no puc marxar sense posar els Caos Urbano, una banda que també hem portat repetidament aquí al Pim Pam Pum i que ens sembla un tros de banda des de Madrid, aquesta banda de Puncoi, formada per skinheads antifeixistes d'Alcobendas, són el Peca a la bataca, el Mitch i el Frey a les guitarres, l'Escu a les veus, les característiques veus de, de Caos Urbano, eh, el Giuseppe al baix. És un tema zarrangano, el meu quart homònim de, de, la, de, de la tarda, de la vespre. déu nhi eh? déu nhi déu nhi Quart sí. homònim, què deies que era? Un...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 Ni vivo ni muerto de Caos Urbano des de Madrid. Una salutació molt especial a tota la nostra penya de Madrid, en especial també al Carlos, que està ahí darrere de, de que surti també alguna cosa del judici. Molta solidaritat des del Pim Pam Pum per la gent de Núcleo Terco i, i per tota la gent de, de Madrid. Brutal el, el, el temazo eh? de Caos Urbano. Com deies fora de micros, com si no haguessin marxat aquests. De debò, eh? aquest, aquest, aquesta cançó ben rodoneta, amb els coros ben posats, les guitarres amunt, impressionant, impressionant. La veritat és que aquest eh, aquest eh, Ni Vivo Ni Muerto que ha sortit aquest 2018 pinta, pinta molt bé, el seguirem de prop. Sí, sí. I fins aquí I arriba fins aquesta aquí. edició sí, 260, ah. eh, penya? Perquè... Déu-n'hi-do, s'ha passat prou ràpid, no? Això? Sí, no? sí Déu-n'hi-do, déu S'ha passat prou ràpid com sempre, la veritat és que estaríem una hora més, però, però la veritat és que els programes han de començar i han d'acabar, perquè a més després s'editen, etc etc. hi ha molta feina al darrere, encara que no ho sembli, i aquesta edició 260 toca a la fi, no sense un parell de temes abans, el Palli està a punt de dir-nos alguna coseta, que dius bonic? No, res, només a eh, recordar de nou, per si no s'ha comentat abans, que una abraçada molt forta i tot el suport als companys i companyes de 27 i més, especialment al Miquel de Barberà i a la Laura de Sant Cugat, perquè ens toquen més, més de prop, però tota la resta també. Bueno, jo, Hermet de Terrassa, això que no consti en acte que he dit Terrassa aquí <laughs> en públic, però bueno, una abraçada molt forta i tot el suport aquí des del Pim Pam Pum, no? I els supporters. I tant, sort del Palli que se'n recorda d'allò que no ens en recordem cap de nosaltres. Espectacular, el Palli amb, amb, els, seus, amb, la, amb els seus apunts. Molt bé, uh, dos temes com dèiem. El primer uh, jo. Sembla que el primer el Ricky, no? Vinga, va, jo per, aco per acomiadar-me porto, no sé com ho llegiríeu això vosaltres, Sindaris, CNI Dari. CNI Dari, no? El, del CNI igual. CNI Saps? Dari. CNI... Jo no sé com ho llegiria, jo potser Dari, però tampoc ho asseguro. Pues això. feminista. Jo crec que el primer és CNI i l'altre no sé què. Bueno, Són i... les xavales de València que li foten força canyuqui. Què fan? Fan com una espècie de hardcore... Bueno, és per acabar. Bé, eh? tralleta, tralleta bona. Sí, tot i que és una mica progressiu, ja veureu que no comencem a... Eh, fotent-li molta canya, però després sí. Fa pujada o baixada, pujada, depèn de com tu miris. Bé. <laughs> I això, el, el, van treure una premaqueta i després això és una maqueta i he extret d'aquesta maqueta un tema que es diu Autodefensa feminista. Molt bé. I tu, Manolo, amb què t'acomiadaràs? Doncs mira, jo us porto als Total Resistència des de Còrdoba, un grup de, de punt hardcore, i des de l'àlbum del 1998 Autogestiona tu mente, el tema es diu Gritándolo todo. Molt bé, família, és un plaer estar setmana rere setmana amb totes vosaltres. Com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! thank you